ikimazi umuntu yihweje mu byanditswe byera ni ijambo rikoreshwa kenshi cyane ikimazi ni ikintu gitangwa ku nyungu y'ikindi ni ikintu gitangwa kugira ngo ikindi gishobore kumera neza gishobore gutungana neza twebwe abakatorika muri bibiliya ntitukoresha ikimazi hakoresheje inkuka niryo jambo bakoresheje mu guhindura kuko n'ijambo ry'imana dusanga mu gitabo cy'amamuko ikigabane cya mirongo ibiri na kabiri nk'uko mubyumva muri kino kiganiro tuganira ku ngena amadini zirikana ikimazi mbega ikimazi ni iki ni kubera iki hatangwa ikimazi mbega ubu bwa none haracyatangwa ikimazi wo mu idini rya isilamu etienne manirakiza nabateguriye kino kiganiro nongeye kubaha ikaze Isobanuro y'ijambo ry'imana mu ntango za kino kiganiro umuvugabutumwa Audrey Masabo asigura ko ikimazi ari ikintu gitangwa mu gishingo c'ikindi ikimazi umuntu yihweje mu byanditswe vyera ni jambo rikoreshwa kenshi cyane kandi iryo jambo umuntu agerageje kuriha insobanuro ni ikintu gitangwa mu gishingo c'ikindi mu bisanzwe usomye muri bibiliya hariho ikimazi gitangwa ku bw'ibyaha gitangwa kugira ngo uwakoze icyaha ntahanigwe icaha ciwe ahubwo ico kimazi gishobore kuba mu gishingo ciwe aho ari we yohanywe icyo kimazi aba cyo gikuraho ibyaha vyiwe icyo turakibona mu bitabo byo mu isezerano rya kera ariko turanakibona no mu bitabo by'isezerano risha aho tubona ko bibiliya yose ibiri kwiravuga ko ikimazi cyatangwa mu isezerano rya kera cyari kimenyetso cy'ikimazi gishitse kizotangwa mu isezerano risha ari cyo kirisito yesu ikimazi rero urabye mu isezerano rya kera cyaba ari igikoko baratanga y'inka baratanga intama baratanga impene baratanga intunguru baratanga inuma ariko ivyo vyose usomye caba ari kimazi kitagira agasembwa categezwa kuba ari gikoko mugabo kandi kitagira agasembwa kitagira akarohe kidafise agatosi barondera rero ikintu ciza ciza kidoshe ntibaraba mu mu bitungano ngo bace batora ico cyo cyose batora igisumvya ibindi kuba ciza kandi ibimazi uravye mu isezerano rya kera uko vyavugwa byaba ari ibimazi vy'ibigabo amasuguru cari gicapu cari gicapu kiturongorera kutwereka amaraso azoseseka ku bw'ivyaha vyacu kandi agakuraho ivyo vyaha agakuraho urubanza rw'ivyaha byose arico kimazi cyatanzwe gishitse bibiri yivuga Yesu Kristo ngo muri Gatolika ntibavuga ikimazi bavuga inkuka ngo nayo iyo nkuka ingene bayitanga bibirira bivuga neza mu gitabo cy'amamuko ikigabane cya mirongo na kabiri bisigurwa na patiri jean batiste nijya imbere twebwe abakatorika muri bibiriya ntitukoresha ikimazi hakoresheje inkuka niryo jambo bakoresheje mu guhindura kuko ni ijambo ry'imana dusanga mu gitabo c'amamuko ikigabane cya mirongo ibiri na kabiri aho imana yasabye aburahamu yuko yogenda gutanga ko inkuka umwana wiwe w'ikinege yari afise w'ikinege izahaki ibyo imana yari yasabye aburahamu kugira ngo akore ku mwana wiwe izahaki ni cyari kimeze gute mugerageje kudutahuza eh muri eklezia katolika urumva navuze ko muri bibiliya nyeranda havuga ngo ibyo biheze imana igeza aburahamu imubwira iti aburahamu nawe aravuga ati ndarengutse imubwira iti fata umuhungu wawe ikinege cawe ukunda izahabu hake ugene mu ntara ya moriya ushitseyo umutange ko inkuka kuri uwo musozi nzokwereka aha rero iri ni jambo ntaho ryavuye mu bisanzwe ijambo muri rusange ryerekana ko muri israheli imbere y'ikinjana ca kane imbere y'uko yesu kirisita avuka baratanga ko ikimazi nkoresha rya jambo mwakoresha baratanga ko imbagwa baratanga ko inkuka abana b'imfura abana b'ifura mugabo iri jambo rero rikaza kwerekana yuko imana ya Israel idakeneye yuko haba ibimazi by'abana umwana w'umuhungu w'imfura adatangwa kw'ikimazi ni nacyo gituma no gushika mu gihe cya yesu burya yezu nawe nyine yategerezwa gutangwa iki gutangwa ko inkuka mugabo yaciye acungurwa n'iki baci batanga utunuma tubiri n'udukundi kuko iryo ryari ituro ry'iki ryari ishikamwe ry'abakene kugira ngo ricungure wamwe mwana gutangwa imbagwa z'iki z'ibikoko ngo muri isilamu batahura ko ikimazi ari ikintu gitangwa kugira ikindi kintu kiranguke neza bisigurwa n'umuvugabutumwa hasani Kirutimana. icitwa ikimazi uko tubona twebwe kiri mu bwisilamu ni ukuvuga ngo dufatiye nko ku bintu bya mbere hari ibintu byitwa akika ikimazi ni ikintu gitangwa ku nyungu y'ikindi ni ikintu gitangwa kugira ngo ikindi gishobore kumera neza no muri icyo kigwa cyavuzwe ngaho ni kwa kuntu eh, ugusohora umwana mu kumushikanira uhoraho imana rwira byose uwo mwana hagatangwa n'icyo kimazi kibagwa aho cyiswe uko mugabo mu bw'isilamu cyitwa akika kandi gitungwa kirabagwa kimwe canke bibiri bivana n'umwana yavutse uwo ari we mwumva ko mu bw'isilamu intahuro naho nyene iruzuye mugabo mu mvugo twokwita nka assurance canke gushikanira eh, umwana kumushikanira uhoraho imana rugira byose aricyo cico mu yindi mvugo eh, cyiswe ikimazi kiza kugirira akamaro uwo mwana mu gishingo ciwe rero ikimazi ni kiza kugirira akamaro ikindi mu gishingo cyacu ngo kera haratangwa ibimazi byo gucungura ibyaha hamwe n'ibimazi by'ishimwe ngo ariko ubu mu isezerano rishasha nta bimazi by'ibyaha bitangwa kuko yesu kirisito ariwe yitanze ko ikimazi cy'ibyaha ngo mugabo ibimazi by'ishimwe bibandanya gutangwa bisigwa n'umuvugabutumwa odiri masabo mu by'ukuri mu isezerano rya kera turabona ibimazi byinshi cyane byatangwa navuze umugumwe w'ibimazi by'ibyaha mugabo hariho n'ibimazi by'amashimwe umuntu imana ikaba yamukoreye ikintu ciza cyane akavuga ati mu by'ukuri sinshobora kwirengagiza ikimana inkoreye ngomba kwishikanira ikimazi cy'ishimwe hariho rero ibimazi byatangirwa imana by'ishimwe mu isezerano risha ibimazi ikimazi cy'ibyaha ntikigikeneye gutangwa kuko hariho ikimazi gishitse cyatanzwe cyo Kristo Yesu ntigikenewe gutangwa kuko caratanzwe ariko kandi ibimazi vy'ishimwe rero biracashishikara bitangwa kandi ivyo binashishikara bitangwa aho bibiriya inaduhanura yuko dukwiriye gutanga imibiri yacu ngo ibi bimazi bizima vyera bishikaniwe imana dusomye mucete paul yandikiye abaroma tubona mu gice cya cumi na kabiri umurongo wa mbere avuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara imana niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi ariko arerekana yuko muri iki gihe cy'isezerano risha dukwiriye twebwe nyene ubwacu kwitanga nk'ibimazi bishikaniwe imana atakindi mu yandi majambo tuvuze ngo twitanze nk'ibimazi bishikaniwe imana naho tuvuga tuti ibyacu byose na twebwe nyine ubwacu turishikaniye imana n'igihe yovuga itingira ngira ndabakerere ndabarangize tubyemera kuko twayishikaniye nk'ibimazi bishikaniweyo ngo ihimbagwe rero eh, ibimazi bishikanwa mu isezerano risha ni byisunga cya kimazi kinengesereye cyatangwa cya Kristo, aho rero uyu munsi duca dutanga ibimaze by'ishimwe ari byo buzima bwacu ari byo mibereho yacu ingene tugenda bikaba ibintu bihimbara imana nk'ibishikaniwe imana mbega n'ibyari umuntu yotanga ikimaze. dusomye mu isezerano rya kera umuntu igihe cyose kuko abantu bo mu isezerano rya kera cyo kimwe n'aba kino gihe twese turazi yuko umuntu adashobora kubaho adacumura umuntu aracumura rero eh, hariho ibimazi byatangwa ku kiringo cyama kigaruka ibyo bita ibimazi by'impongano y'ibyaha ibyo byama bitangwa igihe gikurikirana kuko abantu bose baba bazi yuko batanga ibimazi kugira ngo ibyaha byabo bikugweho ngo aburahamu yagiye gutanga ishikanwa ku mwana wiwe kubera ko imana yari kiramugerageza kugira irabe ko abereye kuba umurongozi w'amahanga ariko mu nyuma imana ikimwereka intama kugira ibe ikimazi gisubirira umwana wiwe bisigurwa n'umuvugabutumwa Hassan Hakirutimana ze ku bwanjye kuva uno munsi ndakuronkeje kuba umurongozi w'abantu ndakugize se gaba w'amahanga menshi abavugishwa n'imana n'intumwa bazokomoka kuri wewe aburahamu ati imana none ibyo no mu rubyaro rwanjye iryo sezerano bazorironka imana iti iryo sezerano mu rubyaro rwawe bazorironka mugabo abazoba abahakanye ntibashobora kuzoronka iryo sezerano nagira ngaruke yuko kijya kintu cyabaye kuri aburahamu mu bisanzwe kiri muri byinshi aburahamu imana yamugerageresheje kugira ngo imana irabe yuko by'ukuri aburahamu abereye iryo teka ryo kuba sekuru w'amahanga abereye abereye kuba umurongozi ama abereye kuba sekuruza wabemera yego muri Islam burya n'umunsi wahariwe gukerera mbega abantu biyumvira ko borekegwa uko bakihaya no kwihayagiza ngo turabizera amana ngo turabemera amana batarabanza guhabwa amageragezwa batarabanza gucishwa mu isuzumiro ati ku bw'ibyo rero uhoraho yarashoboye gusuzuma no guha amageragezwa ba bandi bo hambere yanyu kandi ku bw'ayo mageragezwa abantu bagiye barahabwa niho hagiye haramenyekana by'ukuri abizera abari abaribo haranamenyekana abanyabinyoma agomba gufata kimwe mu bitungwa byitwa bahima turanama ibyo nabyo zikaba ari ingamiya inka impene canke intama kimwe muri ivyo umuntu aba yashobojwe akaba yogifata akagitanga ko ico kimazi iryo shikanwa kuhoraho imana rugira byose kukwibukiririza wa mugigwa wa mugenzo aburahamu yarangura agaragaza ukugororoka imbere y'imana kugira ngo natwe bitubere ikimenyetso cyo kugororoka no kwitabira kamo kuhoraho imana rugira byose rero iriya tariki bibera ko eh, ni ukuvuga ngo ni itariki icumi y'ukwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka wisunga imboneko z'amezi rero muri kijya kirangaminsi itariki icumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri Ni wo buriya munsi nyene Abrahamu yaragiye gukora uwo mugigwa maze Imana iramutesha ni nawo munsi kandi nuno munsi Imana yadutegetse yuko iyo tariki ishitse dushobore gukora uwo mugigwa ku itegeko ry'uhoraho Imana rugira vyose ibi byaratangwa ko imbagwa byaratangwa ko imbagwa maze mugabo izo mbago uko zitangwa byari bitandukanye hari izo bita zitokombezwa izo zitokombezwa icambere cabanza gukorwa n'iki nuko babanza kugikerera bakagikerera amaraso akavamwo kuko cyarazira yuko banigu icaniguwe amaraso akabanza akavamwo hama rero bagaca bakibaga cari gifise ingene kibagwa izitokombezwa rero baca ntaca kubakurako baca bagiturira ni nk'uyo rero uwo mwana yari kuba nk'iyo itokombezwa ni ukuvuga nta kintu kimwe bakurako hari izo gusangira rero nazo baravuga ati nk'ibinure izi zo ngaha zitegerezwa inzo baca baturira kuri aritari zikaba ziherejwe imana ariko izindi nazo ugasanga zishe zihabwa bene abahereza nkuka mu byo uvuga iyi ni radiyo y'isanganiro turi mu kiganiro isobanura ijambo ry'imana turi ko tuganira ku kungena amadini zirikana ikimazi abariko baradufasha kuzirikana ikigwa cuno munsi, ni Patiri Jean Baptiste Nijimbere arongoye igisata cy'inyigisho nkomeza kwemerana liturgia muri diocese nkuru ya Bujumbura Odiri Masabo umuvugabutumwa mu ishengero rya Methodiste Libre ry'i Bujumbura hamwe na Hassan Ntakirutimana umuvuga baragizwe uhoraho aba ariwe aba umwungere wabo ashobore kubaragira mu by'indero no mu by'ibifungurwa n'ibindi n'ibindi n'ibindi rero akamaro k'icyo kintu ni asiranse ndende dufatiye nko kuri icyo cyitwa akika mugabo kandi tuje kuraba no kuri iki kijyanye n'ibi bya Aburahamu bifise akamaro kanini cyane rwose koko urabye no kubaha no kugamburukira uhoraho imana rugira byose iyo rero umuntu amaze kwihebera imana ku rugero nk'uko nk'abijya aburahamu yakoze gushyirwa yemera gutanga umwana wiwe yakunda cyane yari yaronse mu butama wa mbere ibi birakwereka neza ingene uhoraho yashoboye kubona ukuri k'ukwizera no kugororoka kwa aburahamu ari nacyo uhoraho ashaka kubona kandi no kuri twebwe uno munsi duhamagarirwa gukora uwo mugigwa muri ayo matariki urumva ko imana yakimubwira iti inija inukari nasi imama atiwe aburahamu ko ukoze ivyo ni ukuri kuva uno munsi ndakuronkeje kuba umurongozi w'abantu rero gutanga ikimazi gutanga ikikanwa bya bindi byategetswe n'imana ubwa mbere ho bikuduza we kugateka ko eh, kuba kwemegwa n'uhoraho imana abwira byose eh, eh, kuba kuronka ubufasha n'ubutabazi bw'uhoraho imana abwira byose rero bifite akamaro kanini kuronka umugisha urazi kwa burahamu yacaronka umugisha udasanzwe mu buzima bw'iwe imana iramuhezagira imana ikimuronsa n'abandi n'abandi n'ubundi mwana umva ngo rero ibi ni ibintu bihesha umugisha cyane ari nacyo gituma eh, twebwe mu bisilamu twategetswe ko ujya mu gigwa dutezwa kuwukora muri ya tariki nyene 10 y'ukwezi kwa kabiri ku isi isunga imboneko eh, z'amezi rero ni akamaro kanini cyane rwose mu gutanga iryo shikanwa mu gutanga icyo kimazi eh, imbere y'uhoraho imana rwira byose ngo kirisitu yezu mu isezerano rishasha niwe yitanze ko ikimazi bisigurwa na patiri jean batiste nijyimbere kuko natwe twaci turokoka tubisoma he ibyo turabisanga mu ikete cyandikwa ba hebureyi none kubera iki yezu amaze kuza yaciye akuraho uwo mugigwa wo gutanga ikimazi ni ukuvuga yuko nk'uko urabye mu gitabo cy'umuhanuzi izaya mirongo itanu na gatatu turabonaho umusabyi w'imana cyangwa umusuku w'imana ababara si ukuvuga ko bice bituma uhinduka ntibice bituma uhinduka ni nacyo gituma wewe rero twebwe ntitwakirijwe n'amaraso y'ibimasa canke amaraso y'amasuguru ariko twakishijwe n'amaraso y'intungane amaraso y'umwana w'imana kirisito witanze ku inkuka nzima kandi nyerana ubwo mwatubwiye ko ubuye umuntu wenyine ari we yitanga ko inkuka ari we yitanga ko ikimazi mbega n'akahe kamaro mu buzima bw'umukristo ni ukuvuga ibyo ni uburyo bwo kugira gute kuyoboka imana ni uburyo bwo kwishikana kuko n'ibyo byo guhereza urabona ko aberi yatanze icyo afise ku mutima dufate nk'ubu nk'akarorero dufate nk'ubu hari icyo bita amashikano uca guhereza amashikano bamwe bakavuga ngo ni icyicumi cyangwa ikindi ni ukuvuga igihe utaragira intambara mu mutima umuvugabutumwa udiri masabo ahanura abantu kuza baratahura neza ibyo bibiri ivuga ku bijyanye n'ikimazi ngo kuko ubu hakibonekeza abatanga ikimazi cy'ibyaha ngo kandi yesu kirisito yari yitanze ku by'abantu notanga impanuro zibiri impanuro ya mbere ni yuko hariho abantu benshi kubwo kudatahura neza ibyanditswe byera ingene byuzuzanya isezerano rya kera n'isezerano risha nk'ubutumwa bugize ijambo ry'imana bwose hamwe hariho abantu basobanura ikimazi nabi ugasanga n'uyu munsi bariko bararondera ibindi bimazi bibakiza ibyaha ugasanga ariko ararondera igikoko yica kugira ngo kimukize ibyaha ariko usomye Bibiliya irerekana yuko ata kindi kimazi na kimwe gishobora kugira ububasha nk'ububasha bw'ikimazi cyatanzwe ku musaraba igorigota ari we yesu kirisito tubisoma he dusomye mu cete cy'abaheburayo rimwe gusa tugiye mu murongo wa cumi n’umunani acavuga ngo ariko ivyo bihariwe eh, bihariwe ntihaba hakiriho gutanga ikimazi c'ivyaha kubera yesu amaze gutanga ikimazi iciwe ku musaraba yaduhariye ibyaha byose hanyuma kandi tumaze kubiharigwa ntihagikenewe ikimazi cy'ibyaha nuko rero e, nashaka guhanura abatwumva bose ngo ibimazi batanga ahubwo bibe ibimazi by'ishimwe ntibibi bimaze ibyo kurondera guharigwa umuntu ntiyashaka guharigwa nk'uko ijambo ry'imana ribivuga mu byakozwe mu byakozwe n'intumwa yuko atarindi zina hano munsi y'izuba rikwiriye kuvugwamo gukizwa no guharigwa ibyaha niko dukwiriye kwizera yuko igihe twiyumvira ku byaha byacu igihe twiyumvira ko twobiharigwa cyangwa ko twobikira dukwiriye kwiyumvira Kristo kuko ari we wenyine ashobora kuduha uguharirwa ibyaha iyindi mpanuro ya kabiri notanga ni impanuro ku bantu ingabire mushikanira imana imana ishaka ko ubuzima bwacu buyishikanirwa nk'ikimazi kizima cera nk'uko tubisoma mucete paul yandikiye abaroma igice cya cumi na kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri ngo ni uko bene data ndabahanura nabateguriye kino kiganiro ndabikebanuye amahoro y'Imana hiwanyu naho ubutaha Isobanuro y'ijambo ry'Imana Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro